Angulimala Sutta Paritam yambanam dasa nisi natana dovanam Udakam piniwasi si sabamewa parisayam Sotina gava vodanam yenca sadidi dankane Sotina gava ထေရစင်ကိုလေးမာလာသာလောကနာထေနာဘာစီတံကပထာယိမဟာတေဇံပရိတံတမ္ပနာမဟေယတောဟံပဂိနီအရိယာယဇာတိယဇာတော बिजाना मि सञ्चित पान जीविता सचेना सठी दे हु सठी गासा इङ्गोलीला सुता नै दाउ